U prošlim predavanjima govorio sam o znakovima ihlasa, ono što smo slušali prije svega treba da kod sebe provjerimo da sebe izanaliziramo gdje smo i na kojem je stepenu naš, naša iskrenost prema Allahu Đelešanu. E, s tim ciljem sam e, htio nakon te teme da povežem temu o I opet napominjem uz ovo predavanje, ovaj, tako reći ciklus predavanja da mi je namjera prije svega da e, upozorim braću i sestre e, da se da kroz ova predavanja i slična, znači bez obzira kakva predavanja, pogotovo ja napominjem za ovakva predavanja, da prije svega izanaliziramo sami sebe. Ne da okrećemo se oko sebe, razgledamo uh, oni iz naše okolice imali među njima onih koji su eventualno licemirni ili neiskreni, nego isključivo da izanaliziramo sebe. Jer ukoliko sebe ne izgradimo, nećemo moći dati i nećemo moći pomoći nekom drugom da, da se odgoji, da, da se jel, približa Allahove milosti, da mu pomognemo, jer mi smo ti koji za Allahovu dozvolu, znači, upućujemo ljude, znači, pomažemo im prilikom upute i, i a, u, podučavamo ih ukoliko mi nešto nemamo, ne možemo ni drugom dati. Kao što u nekim izjavama se spominje, znači onaj ko nešto nema, ni drugom ne može dati. Tako i onaj koji nije izgradio kod sebe iskrenost, teško može drugoga, jeli, da podući, teško može drugom da pokaže. Također, onaj koji se nije očitio od lice mirstva, teško može, jeli, da drugog savjetuje, jer je to... Hm, nailazi znači na razne prepreke zbog toga kažem ovo govorim zbog toga da bi se što više mis kao pojedinci e, očistilo od negativnih osobina poboljša svoje dobre osobine i naravno stvar kao takvi ćemo ako Bog da bit e, sebe, to jest razlog upute mnogih ljudi jer dava nije samo jezikom dava je prije svega dijelom kad se poklope riječi djela, to je znači ono što se od nas traži. Međutim, prije nego što započnem govoriti o temi licemjerstva i nifaku, skrenut ću pažnju na par stvari koje su među nama prisutne, a koje se musliman treba kloniti. Prva od tih stvari jeste da veže se za ovo što sam govorio, primijemo tuđe probleme i tra svoje zaboravljamo znači takav vjernik musliman ne treba da bude. Na prvom mjestu su njegovi nedostaci. Stalno da brine o svojim nedostacima. U nekim predajama se kaže da čovjek se pobrine o svojim nedostacima, ne bi imao a, vremena ni za šta drugo. A u istinu je tako, koliko malo, jeli, budemo prema sebi malo strožiji. Također, jednim drugima samo rušimo želju za napretkom, u većini slučajeva, nažalost. I prvo što kod ljudi njihovi poslova i postupaka primjećujemo jesu nedostaci i loše stvari. I obično čovjeka prepadamo mjesto da mu savjet dajemo. Lijep je primjer, e, imali su naše starije, a vezat se malo i kroz ovu, o, e, kako se zove, kroz ovo predavanje ću vezat se, ako Bog da, za laž i laž u šali i slične stvari. Međutim, kako se naši stariji znali, jeli lijepo šalt, pa se spominje tamo, kako su znali savjetovati kroz šalu i sve su to bile znači stvar, a nije bila laž. Tako i mi znači kad nekoga vidimo da radi nekakvu stvar koja u osnovi je li ima dobre stvari, ne možemo odmah čovjeku kazati vi to ne valja, al vi dobro ti je ovo va. Recimo mu na početku dobro je to da bi ga je li na neki način otvorili uho da bi na sasu pa onda kaže, ali međutim vid mogu popraviti to i to. Međutim mi, pošto smo nažalost, e, naše duše su malo se jeli, zaprljali, nisu malo, nego podosta se zaprljale ili se nisu dobro ni očistile, pa onda mi imamo dosta tih bolestjura, kako da kažem, bolesti u našim dušama i znamo ljude, znači, nekako smo puno pesimisti. Znači, kad čovjeku vidimo neku želju, znači, za, za, za, za napredak, na primjer, da hoće da nauči učiti Kur'an, da hoće da, evo, otvori, nekakav hajli posao na internetu, na ovo, na... Znači, nemojmo odmah kazati, to danas svak radi, nećeš moći probit, nećeš ovo, nećeš ono, jednostavno dajmo savjet, pa nek čovjek je radi. Također, za naše probleme mi znamo uvijek kriv nekog drugog. A ne znamo da nam Allah Đeršan daje iskušenja isključivo radi nas samih. Znači, za naše probleme, probleme pod navodnicima, jer problemi su samo iskušenja da Allah Đeršanu, dolazi zbog nas samih. Iz dva razloga. Ili nas Allah Đelšanu kažnjava ili nas iskušava. Ne može biti treći. Znači, da od problemu tako pristupimo. A ne da tražimo razlog krivice u nekom drugom. Također odlazimo iz krajnost u krajnost, sredinu zapostavljamo čak ne znamo šta je sredina. A sredina u islamu je vrlo važna. Sam islam je sredina, a mi tu sredinu znači znamo zapostaviti, pa vidimo znači, da čovjek ide iz popustljivosti krajne, kranje popustilac ide u kranju, li ovaj, preterivanje u, u, u nekoj, kako da nazovem ne mogu naći taj što stoči u nekoj, je li e, strogoći, znači, odlazi. Pa, znači, to su stvari koje smo danas, ok se tome doda još laž koja se među nama, i ta, da kako dobro ukorijenila nepovjerenje, predraste, prevari i ostalo, znači, to su sve stvari koji mm, su nas zatekle, a ne bi smjele, znači, da, a, e, da budu među nama posljedica ovakvog našeg života jeste pojava licemijerstva. Ili možemo kazati da je ovaj licemijerstvo uzrok pojave ovakvih stvari, jer stvari su ove dvije uzročno povezane. Znači, ovo što sam do sad nabrao i nedostaci koji ću nabrajati, jest uzrok im je licemijerstvo. A ove stvari tako dovode do licemijerstva. Znači, tako da su ove dvije stvari uzročno povezane. Mogu se, jel, da kaza da je jedno posljedica drugog ili jedno je uzrok drugom. Nego je povezano s uzročno, kako kažemo, posljedično. I u jednom i drugom smjeru. Jer kad počnemo se nabrajamo osobina nifaka, inša Allah, malo koja je dovi osobina, a da nismo njume zaraženi. Kako pojedinačno, tako i grupno, grupno vidit ćemo ako Bog da uh, kroz, kroz jel, primjere. Nadam se, kažem, da da će nam ovo biti koristi. Ne bi volio, znači, da nekome bude ovo opterećenje pa je da, da, da smatra da, da, da kad budemo sad na braju pa se nalazi u tome ne bi volio znači da mu, da mu to bude razlog nekog opterećenja nego e, vidit ćemo objasniti ako Bog da, da, da je e, kad čovjek se boji nifaka nije to e, e, stvar koja je za, za pokudit nego je to stvar koja je za pohvalit ovo je također ujedno razlog izbora ove teme koji ću pokušati objasniti u sljedećim predavanjima Znači, a sve zbog toga da bi se osoba preispitala na kakvom je stepenu njegovo vjerovanje. Znači, opet se vraćamo, jel, pozorinje, vraćamo se na sebe, da ne razgledam puno oko sebe. Također, ova predavanje ne smije biti okrenuta u smjeru istraživanja mahana kod osoba iz našeg okruženja. Uz objašnjenje kako moramo biti na oprezu od ljudi sa licemira. Znači, imamo dosta licemira oko nas, pa, jel, moraš da istraživati. Nažalost, najlak, nije nažalost, nego ono što da kažem, e, najlakše ćeš prepoznat e, licemjernog licemjernu osobu tako što ti očistiš se od te osobine. Znači da se očistiš se od te osobine, ako znaš šta je ispravno, lahko ćeš znati šta je neispravno, što znači, je što je mimo toga je neispravno. Znači da pogledamo sebe i svoje nedostatke. Također, često ne razumijemo pojmove i termine iz islamske terminologije, ovo moram da kažem, jer uh, evo na primjer samo riječ, riječ sama riječ licemjerstvo ili nifak e, zna se zadest ima dosta ljudi koji je ne svaćaju njeznom pravom smislu znači dok toga kažem e, često miješamo pojmove ili ne svaćamo na primjer često nam se zna pomiješati e, pojam ponosa sa pojmom ohološću znači šetana zna tu je jele prevar pa čovjeka okrene okrine smatra čovjek da je ponosan što je musliman, međutim on se na neki način šeite ga zavede na put oholosti. Ili e, umjesto da smo na oprezu u nekim slučajima, mi sumnjamo, a oprez sumnja su dvije različite znači stvari. Ili ih ne razumijemo u pravom značenju riječ na prije te termine poput ibadeta. Znači smatramo ibadet isključivo klanjanje u džami ili učenje Kurana i slično, dok ibadet je nešto puno šire, ali jel, to su posebne teme, šehadet na primjer mnogo ljudi ne svata termin šehadeta i samu riječ e, šehadet, znači e, šta znači la ilaha illa i slične stvari, ali kažem opet o tome. Samu riječ islam ljudi ne razumiju. Pojedini ljudi smatraju da islam islam nekako ko prilagođavanje, znači e, ono što mi godi uzmem, što mi ne godi ostavim. Međutim islam sama riječ islam znači pokoravanje. Znači nema izabiranja, uzmi ili ostavi. Međutim, ljudi bi da se zovu muslimani, ali da može malo otići kafan, da može malo sa tuđim ženama malo jel, uzijan, da može ovo, da može ono, ali opet da je musliman. Kažem, neće nama račun polagat, ali ima, mi kad ljudima objašnjamo šta je islam, mi kažemo to je džada, to je cesta, put, pravac, ima svoje pravila, ograničenja, ovako, onako, hoćeš tako da voziš, vozi, nećeš, traže neki put mimo islama. Prije licemijerstvo samo, nifak, kufr, zna se te često e, ovaj, e, pogrešno shvatiti, pa razlog da ljudi skrenu u, u, u razne ovaj, vrste grehova i u razne vrste stramputice, nažalost, oslonas, na primjer, na Allaha, Đelšanu Tevekul, mnogi smatraju, nažalost, evo, kroz razgovor, e, pojedini smatraju, ko što je i prije bilo i danas dan, smatra da je to sjediti čeka da ti jel, padne iz nebesa, što nije nikako tačno. Kao što je, na primjer, prilikom tevakula a, e, pogrešnog razmišljanja da se jedne prilike za vrijeme Omara radi Allahom, neki su ljudi krenuli na hađ i kaže mi se na Allaha oslanjamo. Međutim, oni nisu ni ponijeli ni hranu, ni ništa, znači od, stvari koje treba čovjek kad krije na hađ da će da se obezbijedi. Pa su i ovi hađije, jeli hrali, bili su im na teret, pa im Omer rekao, vi se samo lažno na Allah oslanjate. Znači vi niste on... Kažem, ovakvi slični ovi termini a, nepoznanice su kod nas ili slabo i poznajemo. Zbog toga sama prije nekad riječ će nam a, a, objasniti, pomoći da shvatimo. Zbog toga treba a, poznavati izvorno arapsku riječ da je, jel, da bi mogli shvatiti, ne samo sadržati prijevoda, jer obično prijevodu zna a, skratiti značenje ono do što jeste. Mi obično licemjerstvo znamo nekoliko osobina, na primjer, poput one četiri osobine, tri, četiri osobine koje su spomenute u hadisu, kojim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znakovi, da su znakovi nifaka kod čovjeka, znači kad govori, laži, kad mu se nešto povjeri, on to iznevjeri, i kad se prepira, i kad se prepiri, znači da pretjeruje, to jest ovo pre, feđere, znači da uh, onaj, ružno se izražava i što tamo možda smo to doživjeli, nažalost. A, međutim, pojem nifaka i osobine nifaka, to je licemještva, dvoličnosti, mnogo je širi. Sadrži mnogo više osobina, neke spomenite u Kur'anu, neki u hadisu. U nijetu sam, znači, spomenuti 30-ak tih osobina i ukratko o njima nešto reći. Da Allah Jelšanu pomogne, jel, e, da, da o tome, jel, progovorimo nešto. Prije svega opet kažem, napominjem da prilikom ove teme kažem, ne gledamo oko sebe, znači nego da pogledamo u sebe, također da se ne zaustavimo na konstatacijama, znači samo da primijetimo kod sebe i tačka, nego da propust, nedostatak grešku ispravimo koliko ih kod sebe uočimo, ispravimo se toga se očistimo, znači da, da, da se toga klonimo. Nijekom slučaju, na primjer, evo, spominjemo večeras ako Bog da laž i čovjek kad se izanalizira kod sebe shvati da nekad jel, jezik zaobiđe malo istinu kako mi to možemo kazati i volimo kazati kad jel, govorimo ali a, ako si saznu i, i, i sebe izanalizirao bio prema sebi jel, objektivan i, i, i shvatio se da ima to kod tebe nemoj samo kazati pa eto pa eto omaknim se nekad to kom slučaju nemoj da radimo, nego da ćeš što odlučiš da se promijeniš i da počneš da se mijenjaš. Bez obzira da li se radilo o malim lažima, velikim lažima, da nas Allah Jelšan toga sačuva, znači da se toga ispravim, ne samo da konstatujemo, jer <laughs> nažalost danas vidim dosta ljudi, nažalost, <laughs> ne kažem vidim, evo opet gledam malo ko sebe, ali gledam malo i u sebe, a, imamo mi dosta tih konstatacija, znači, a eto, jest, slab nam imam šeitana se onaj obradi ovo ono međutim neće čovjek da je pogleda istinu oči da, da, da, se da se ovaj suprostavi problemu da ispravi grešku je jeli, da se odluči da, da, da uradi nešto znači da i da uradi Također napominjem da nije nedostatak kod vjernika to što ima strah od nifaka, znači kao što sam malo prije napomenuo, naprotiv, treba da znamo da je to samo dobar znak jer su i naši najbolji prethodnici islamski velikani stalno preispitivali svoje vjerovanje bojali sa lice mjesta Znači to treba da znamo a, da, da su i, i, i evo ovdje spomenut ću primjer Omara Radelanhu koji je pitao Zeifu koji je bio, jel, kako da kažemo, tajni Boži poslanika sa Selem, koji je poslanik sa Selem kazao imena a, monafika, to je slice mjeru Medini. Omer radijel pogledajte, mi znamo koji je bio Omer. Omer, načuli smo dosta, dosta. On je došao i pita Huzefu, kaže, je li mene poslanik sam srnem spominao među narcima? Znači, on došao i prinije se, pogledajte, prinije se za sebe. Je li mene Boži poslanik spominao među svama? Sad kažem, onako, analizirajmo se šta da smo mi na tom mjestu. I da znamo čovjeka koji zna licenira. Bilo odšli pitati, ima mene tu na tom spisku ili ima neki od mojih, je li? namjesnika slično tome, znači pogledaj Tomar radi Allah, je pitao prvo za sebe. Također primjer uh, Handali i Ebu Bekra. Kad je Ebu Bekr susreo Handalu, pa mu, pa mu Handala kaže, veli Handala je, kaže, licemir. Kaže, Handala je licemir. Pa kaže, Ebu Bekr, pa kako to, kaže, kako može kazati tako? Pa kaže, ja kad sam s poslanikom, i kad nam on govori isto da, jel, kad govori o Melekima, o džennetu, isto da, da to vidimo, vratimo se svojim kućama, jele, pa žena, djeca, dunjalko, ono, pa tu popusti. Znači, on je osjetio kod sebe, znači, jedno je kod poslanika, drugo je kad se vrati kući, kad ga dunjalko obuzme. Pa kaže, u Bekr, pa, tako mi Allah i kod mene to ima. Pa su ošli kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, objasnili mu, kazali to, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam na savjetove i kaže, ovaj, malo ovako, malo onako, znači, kad biste vi, kaže, bili, ta, da su ti ljudi bili u, u, u bojaznosti, od, od, bojali se, znači, a, nifake, licemijestva. E, spominjali smo, znači, kad sam govorio o, o, o ihlasu, iskrenosti, izjave tabina, neki koji su susretali se sa sahabima, i kaže, ovaj, jedan kaže da je vidio susreo više od 500 sahaba i kaže svaki od njih je bio u strahu od licemiješstva, znači bio u bojaznici licemiješstva dok Hasan el Basri kaže da je od licemirstva siguran samo licemir. Znači čovjek kad kod sebe e, ima mišljenje o sebi da je siguran licemirstva, to je samo znak da, da među pred njem ima jeli, ovaj, licemirstvo i toga se treba jeli, da bude alarm da se jeli, sačuva od toga i da se od toga jeli, preispita ima li nešto kod njega ili nema. Znači, a, ako se bojimo licemirstva i strahujemo da nismo baš iskri pre Allahu Đelšanu, to nikako nije loša osobina. Kažem, u osnovu nije loša osobina, ali sad kako čovjeka šeitan može zavest, ali znači da se čovjek preispituje, moli Allah Đelšanu da ga učini od iskreni, da ga sačuva od jelevice mjestva, širka i ostali stvari, to je svakako znači osobina vjernika, jer vjernik je e, svoju vjer postavi između straha i nade, znači strahuje da Allah Allahove kazne nada se Allahovo jel, milosti tako da znači uvijek moramo e, tako i nekako da budemo i po pitanju jel, licemjerstva. Nifaka, to je licemjerstva, imamo dvije vrste. Znači, e, kako bi ga podijelili neke dvije vrste, kažemo da imamo nifak, to je licemjerstvo u vjerovanju. Znači, u imanu. A to su ljudi, znači, to je ona osnova nifaka, to jest da čovjek kaže da vjeruje u stvari ne vjeruje. A imamo licemirstvo, znači u, <clears throat> imamo licemirstvo u dijelima. Ovaj prvi je svakako opasni. Znači jer ovaj, jer ta vrsta nifaka izvodi toliko opasa, znači ne, obično ne izvodi izvjeri, međutim, a, smatra se velikim grijehom, znači većina tih osobina licemijesma koje ćemo spomenuti su u stvari veliki grijesi koji su svakako opasni po čovjekovo jele, vjerovanje. Ponekad su ove dvije vrste povezane, znači ponekad su povezane i ukazuju jedna na drugu, znači ovi e, licemijerstvo u dijelima, naprijed kao što je, a, evo spomenut ću jedna od osobina je lenost prilikom ibadeta. A, a o toj ćemo, o toj ćemo osobini, ako Bog da govoriti, Bosni, ili ovo na primjer laž, ili na primjer kad se svađa pretjeruje i slično, te e, nekad osobine licemještva znaju ukazivati e, na onu drugu vrstu licemještva, to je da je znak licemještva u vjerovanju, to je da su to i ljudi, oni asli, kako mu kažu Arape, na licemjeri, ali međutim to ne znači uvijek da je tako. Ukazuje znači jedno drugo, a ponekad nisu povezani jer se nifak u dijelima nekad pojavljuje kao slabost u vjerovanju, na primjer, a znamo e, da se po učenju ehl sunneta iman povećava i smanji, pa razlog smanjivanja e, imana jeste, znači, grijesi, pa e, između ostalog da čovjek kod sebe ima neke od osobina lice mještva, e, ili da zbog tog smanjivanja imana mu se, jel, e, pojavi neka od osobina lice mještva. Opet kažemo, to su uzročno posljedno povezane stvari, znači, jer čim čovjekov imunitet, evo vraći, izbacimo se malo iz ovoga e, vjerskog pogleda, ovo je, hajmo reći, svjetski, pa čovjekov, evo rećemo, tjelesni imunitet kad oslabi, lahko ga, jeli, ovaj, zarazi neka bolest. Ali isto tako, kad ga zarazi neka bolest, njegov imunitet, jeli, slabi. Tako da su te dvije, jeli, stvari povezane, kao i ovo. Koliko čovjek osjeti slabost imana u vjerovanju, a, to može prouzročiti u uh, licemještvo, znači pa neke vrste licemještva, dok neke vrste licemještva uh, uzrokuju smanjenje imana, znači tako da su te dvije stvari jele, čudno, uzročno, po, uzročno, posljedično povezane. Ali znači mi se moramo jele, čuva toga, pojačavati svoj iman, čistiti se ovih stvari kako naš jele, iman bio bi što čvršći. Jele. Zato kažem, Uh, nifak, većinom ću ovdje objašnjavati nifak u dijelima, kako bi se toga sačuvalo, jer <laughs> da Allah je što sačuva, nadam se da, da, da nam je ovaj nifak u vjerovanju daleko od nas. Mada ću spomenuti, spominjati neke stvari, znači ako Bog da pa gledati da se toga jeli, klonimo. Nifak u vjerovanju je najgora vrsta, jeli, kufra. Da nas Allah je što toga sačuva. E, za takvi licemire koji su od onih koji Allah kaže, znači na posljedku surje Bekara kad kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ vama hum bi mu'minin, kaže ima ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha i u sudnji dan, šta kaže oni nisu vjernici. Znači za takve, to jest oni koji su lice mjeri u, u, u, u, u, u samom vjerovanju, to je, to je stvar koja izvodi izvjere koji će biti kao što Allah Đeršanu za njih kaže da će biti na dnu džehen. A, zavisno, znači, <clears throat> dok se kaže nifak u dijelima imamo raznih kategorija zavisno težine grijeha koji čovjek, čovjek počini a, shodno znači grijehu zavisno od vrste licemijerstva a, ponekad je jako blizu ovome kufru a, to jest nifak koji označava kufr a ponekad je jeli samo jedan grijeh koji je naravno star koji zavisno od grijeha koji počini opet kaže jer svaka vrsta za sebe vozi e, odgovornost zavisno koliko je jeli, ta vrsta licemirstva jeli, teška, krupna. E, u svakom slučaju, nijedna od ovih osobina nije dobra da se nađe kod vjernika. Bez obzira, ali to se radilo o nekoj pod navodnicima manjoj osobini ili većoj, znači nije dobro nikako da se kod vjernika tako nešto nalazi. Nifak se u Kur'anu spominje na mnogo puta u mnogim, uh, u mnogim surama. Neke sure su malte nečitave po onaj, uh, posvećena tom pitanju većine e, jedna sura e, kao što znate nosi e, naziv Munafikun sura Teuba jedna od sura koja jasno ukazuje na, na, na osobine Munafika ovdje kaže da se riječ Nifak spominje 37 ovaj, puta mi ćemo te ajete koje se spominju u Kur'anu spominjati znači usput kako budemo spominjali znakove licemijerstva A večeras ću znači krenuti sa kratko u stvari spomenuti više jer evo već ovo je pola sahta koji govorim e, malte na neki uvod tako da ću ako Bog da samo spomenuti večeras onaj znak koji je maltene prvi znak i stvari najjasniji znak da ko čovjek kod sebi ima ništa. a ta, taj znak e, koji ću večeras spomenuti s kojim se početi predavanje ove teme jeste laž e, E, da nas Allah Žešan toga sačuva. Međutim, kao što, što moram, jer nestabilno mi je ovo moje povezivanje na internet, opet ću morati da provjerim da ne bi ja ovdje pričao samo za mikrofon, e, moram provjeriti koliko me čujete i da li se čujem, znači, kod vas. A jel uspu da vidim koliko me tamo. Ovaj, dovoljno znači da se jedan javi, da se ja čujem tamo, pa da Allah Žešanu kabuli onima koji slušaju, i da um, budemo i ja i vi znači od onih koji će uh, ovome dobro razmisliti ukoliko se nađemo uh, nađemo kod sebe ovakvih stvari da se jele ovaj očistimo toga jer uistinu su ovo stvari koje kažem uh, kad, i kad čitam o njima i kad čitam o njima vidimo da, da su te stvari znači jako, jako loše po, po vjeru našu i naš, naše vjerovanje govorimo, kako Bog da večeras ću govoriti o, o laži. Taj znak je spomenut u onoj poznatoj predaji koju sam jel, malo prije spomenuo, ovaj, poslanika sam Allah, ali i selam, kad kaže da znakovi licimirstva, znakovi licimirstva, pa kaže u jednoj predaji tri, u jednoj kaže četiri, međutim kaže u, svaku, u jednoj i drugoj predaji koja se spominje, kaže kad govori a, laži. Ako kaže da hadete, kedeve. Znači kad govori, laže također se u Kur'anu spominje na mnogo mjesta laž kao osobina licemjerstva Ibn Taymiye kaže spominje da se pri spomenu licemjerstva u Kur'anu spominje i laž znači u većini slučaja spominje laž što dovoljno govori da je laž jedna od najjasnijih pokazatelja licemjerstva kod osobe na primjer ovaj ajet koji kaže ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين فكاجة تالي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فكاجة oni varaju Allah oni koji vjeruju a kaže u stvari varaju samo sebe ali to ne osjećaju u njihovim je kaže srcima bolest Allah im je tu bolest ili povećao i njima će pripast znači o, opasna kazna, znači i Allah Đelšan će kazniti jakom kaznom, zbog onoga kaže bima kanu je kvibun. Znači, pogledajte, ona ovdje veže se i spominje se također ta laž. Također u, u jednom od ajeta spominje se, kaže, za, kad se govori o, o licemirima u suri munafiku, on kaže Wallahu ješhedu inna munafiqine jake adibun. Kaže Allah svjedoči da su munafici lažovi. Znači, e, ova laž znači eh, je jedan od, jedan od glavnih, i zbog toga sam ga spomenuo večeras prvo, jedan od glavnih znakova eh, licemjerstva. U osnovi je znači laž, kad čovjek kaže da vjeruje, on ne vjeruje. Znači to je znak i velikog i malog nifaka, kako da ga tako kažem, znači i nifaka u dijelima i nifaka licemjerstva, znači u, u, u ovim u vjerovanju, Također, e, tako da, da se toga trebamo paziti. Laži u većini slučajeva veliki grijeh. Znači u većini slučajeva veliki grijeh, ali u svakom slučaju nepoželjna osobina kod vjernika. Bez obzira da li se ra, la, radilo o, o laži u šali, da li čovjek laže namjerno ili se šali, da li se radi o velikim stvarima ili malim stvarima, da li lagali starijima ili mlađima, djeci, omladni, ne znam ja čak i lesi i nevjernički bez razloga znači ovaj, sve to se ubraje u lošu sebin jer samim tim osoba koja laži kod sebe posjeduje divu i faka znači dovoljno nam je da, da se klonimo laži ukoliko, ukoliko tu stvar kod sebe posjedimo u kojoj količini dovoljno se klone samo zbog toga što je ta stvar direktno ukazuje na licemirstvo pa stoga znači čovjek mora da stoga a, kloni. Laž u šali također nije dozvoljena. Nažalost, danas je to mnogo raširano kroz ovo standardno jeli, ovo pričanje takozvanih viceva i šala. Pa ono što je gori od svega toga jeste kad se znači, laži, to jest vicevi smišljaju na račun vjere, na račun a, poslanika, Allaha, sudnjih dana. Imamo danas dosta tih stvari koje čujemo. Nažalost, čujemo i koje smo slušali e, od onih koji su i nevjernici i džahili. E, mi svakako oni koji smatramo sebe vjernicima i koji smo svoje živote, ali hoćemo da uskladimo po islamu, ovog se trebamo čuvat čuvati naročito, znači ni u kom slučaju ove stvari koje se tiču vjeri, jer to tada ulazi u onu prvu vrstu, to je nifak, znači ubjeđenje, jer smijavanje s nečim što je od vjeri, to je znamo da vodi u, u, u izvodi stvari izvjeri pa toga se treba kloniti poslanik sada selem kaže da je lažu prezren bez obzira da laga u šali ili ozbilje čak se kada je takvom prijeti velikom kaznom koliko to radi da bi zasmio drugog nekoga znači a mi danas toga imamo dosta ono što bi volio napomenuti jeste da hadis gdje možda smo ga nekad čitali da je neko pitao Boži poslanik sa selem da li vjernik može ne znam krasiti, da li vjernik može ubiti, da li vjernik može, pa je poslanik sa selem rekao da može. A kad je upitan da li vjernik laže, on je kažu, kazao ne laže. Taj hadis je nije vjerodostan, znači e, nema lana, ispravan lana, ispravan čak šta više najvjerojatnije izmišljen, oni koji se bavi proučavanjem hadisa vjerovatno će, su negdje spominjali, možda će spomenuti ovu predaju a, ja ovdje sam napominjem znači da taj hadis nije vjerodostojan međutim to nimalo ne umanjuje opasnost od ove osobine znači samo značenje ovoga čak par ovoga e, da vjernik ne laži samo njegovo značenje je jako ispravno ko Bog da e, ne kažem da je ovo izjava od Božeg poslanika sa nećemo izda zato ali samo značenje ove rečenice znači vjernik ne laže je e, dovoljno ukazuje znači nimalo ova ako ova pretaja nije vjerodostojna nimalo ne umanjuje opasnost od osobine jer to ni u kom slučaju ne priliči vjerniku znači da se okiti osobinom jale lažova jer sam spominje se predan znači čovjek neće presta znači da laže mi sami znamo <clears throat> čovjeka evo sami da bogdom se neko nije uvjerio na nama ukoliko evo, uzet ćemo da nismo mi od tih koji lažemo, pa u svojim međusobnim odnosima s drugima, kad nam neko jednom slaže, mi se uvjerimo da je slagu. Mi ćemo, treba dosta, dosta vremena provesti se da bi mi povjerovali više tom čovjeku. E, sad zamislite da, da, da smo mi u takvoj situaciji, da nekome slažemo koliko treba vremena da bi, da bi povratili svoje jeli, povjerenje, a, a da bi ljudi od tebe uzeli, a mi im dijelimo jel, ono što je, što je ostavljeno na poslanih sa selam, on mora u tebe imati povjerenje. Znači mora imati povjerenje, to jest e, da igradiš svoje povjerenje da ne lažeš. Također, a, napominjem da je u nekim slučajima dozvoljeno slagat, međutim, kažem, naprijed kao se kaže da je dozvoljeno slagat, kaže se tamo u tri slučaje žene, e, ali pod određenim uslovima, neprijatelju i kaže da bi umirio brata sa vratom muslimanom, međutim ne treba, kako da, da kažemo, preskakat stepence. Znači ne treba praviti odmah dvokorake, ali onaj, preskakat stepence. Uzeći primjer, <clears throat> evo, e, spomenut ću primjer čovjek da slaži na primjer žene ne treba čovjek bez razloga ne žen lagati. Znači, da to uzma olako. Ukoliko može čitav svoj život provesti da žena nije slagu, to je najbolje. I sa, ne treba sebe dovoditi u situaciju da žena laže. Može se, bolje me da se brani šutnjem, nego znači da, ili laže. Ili, na primjer, imamo da hoće čovjek pomiri brata sa bratom muslimanom. Ne treba odmah preskočiti neke stvari koje su dozvoljene, lijepe, e, koje možeš iskoristiti da pomiri brata s bratom, ne odmah slagat, pokazat, pa bio je neki dan taj, taj, kod mene, pa spominjena se tebe, pa kaže žao ovako, onako, znači, da treba odmah lagat. Znači, treba na lijep način, e, eh, slagat, slagat kad, jeli, na stvari, kad je to, to je zadnje, znači, rješenje, kad treba slagat, dok, na primjer, slagat neprijatel u vrijeme rata, ne bi sad ulazi u to, znači, da li, malte ne, Allah najbolje zna, ne bi ovdje, ovdje moje mišljenje, ne bi da se ulazim u propise, ovaj, to treba staviti na prvo mjesto, jel? Da, da ne neprijatelj, znači, za vrijeme rata, da je stvar slagat broj jedan, jel? A onda ostalo tražiti rješenja. Allah opet ne bi je znao, znači, ne bi ovo ulazio, ne dajem fetu, ne dajem ništa, znači, ali dok vraćamo se na ova dva, hvala Bogu, nismo u ratu, pa uzet ćemo za ova dva, znači, ženi, ili spomir dva brata muslimana, znači, ne treba odmah, pa slagat na nego koristi stvari, jer svakako nije pohvala, znači čak ni u takvim slučajima ono je uzima se to kao darura, je li ovaj, kako se kaže kad je čovjek primora, znači u, u, u toj nekakvoj, ajmo reći, nužde znači kad je da bi postigo nešto bolje <clears throat> da bi pomirio dva brata a i poslani sa sele nam je to, je dozvolio međutim, napominjem da to ne treba uzimati olako također eh, napominjem opet napominjem eh, ovo ovo bi dobro znači saslušajte e, treba pripaziti kako a, da li e, lažemo prema svojoj djeci znači laž prema djetetu također se smata grijehom kaže poslanik sa selem jedne prilike vidi jednu od sahabiki koja je zvala svoje dijete i kazala hodi u tom smislu znači hodi evo ti nešto kako mi znamo reći pa kaže kad je je djete došlo, ona je, kaže, otvor i kaže, u ruci je bila hurma i ona je dala tog djetetu. Pa je poslanje sa selem kaže, da nisi mu dala, to bi se, kaže, pisalo kao laž. Mi danas, nažalost, viđamo da, da nekad se, zna se djetetu slagat. Nažalost. E, nekad zbog nedostatka jel, nekog objašnjenja djete postavi neko teško pitanje, ti ima onako lupiš. Nisi ni svjestan da sam slago. Ili kažeš, maj vrat, to i to, reći to i to daći ti to i to, međutim djete uradi, a ti ne, ne ispuniš ono što si rekao. A, znači treba da čovjek se pripazi, jer slaga djeta znači, nije mala stvar. Jer djete od malih nogu, kako to naš narod kaže, ono tebe analizira i usvaja. Znači i kad se na tebe navikne da ti onako obećaš lahko, a obećaš pa ne ispuniš to opet, jer vaća se nalaža da o tebi će spomenuti, opet je, jele, ova, jedna od loših osobina, je dijete, tebe već tvoje te dijete zapamtno kao tako koji znači hoće slagati, jel? I onda kad dolaze veće stvari, ne treba se iznenati, pa ta čovjek, jel, eh, kad njegovo dijete nije njega povjerenja, nek se upita zbog čega nema, nek sebe izanalizira, znači, jel to njegovo dijete e, ima razloga, jel mu nekak slago, jel mu nešto obećao, Znači, ne treba toga da se izbjegavamo, a evo imamo i ovaj, ovu predaju koja se spominje, znači, kaže da mu nije se dala, znači, to što je imala u ruci, tu hurmu, kaže, brojalo bi se, upisalo bi se laž, znači, a laž je svakako. E, kažem, većini slučajeva, dok toga se, znači, toga trebamo čuvati, veliki grijesi, znači, oni grijesi za koje Allah je zašanohom, poslani sa srlem, uh, dozvoljavaju jeli, kaznu, proklijestvo, e, e, da se čovjek sačuva od takvih stvari. E, čovjek vjernik treba da se okiti iskrenim govorom i da bude poznat potom, znači bez obzira o kome se radilo, se radilo odnos prema muslimanima i nemuslimanima. Nemoj da čovjek misli ako, ako je on vjernik i da je njemu dozvoljeno kao muslimanu slagat nemuslimanu, nemuslimanu jer time samo prepisujemo od muslimana pogotovo od neke sredbenika knjige koji kažu nama nije nepismenima, jel, kaže onaj grih, slagati ili zakinti ili ono. Islam vjera je znači vjera istine i ne treba znači da čovjek sebi pravda to što je on čafir ja njemu smijem slagat, smijem ovo, smijem ono, znači u osnovi znači nije dozvoljeno znači čak ne takvom, pogotovo bez nekog razloga znači slagat to je jako loša osobina ono što e, ću napomenuti jeste da čovjek, znači kažem, treba da se okiti iskreni govor. Znači kad kaže nešto da je to istina, da ljudi od njega znaju da istina i da ne traži ne bilo bogat, da se zaklinješ. Jer ovdje je upozorava na prekomjerno zaklinjanje. Ono što se ja primjećujem, pogotovo znači kod naših djece zna se prosto to primijetiti, jeste da se često nam uzreći na posla bogat, lahan, bogat, lahan, znači često. Pa za nešto, neke gluposti se zna zaklinjati Allahom, poput, na primjer, dešavam se nekad na času, dođe učenik, pita, mogu li ići u WC, i ja mu kažeš, ne možeš, kaj, Allah mi moram u WC, znači to je, ne razmišlja svojim riječima, znači, e, takvim slučajem se zaklinjati Allahom, to je, to je, e, nešto nisko što, što nikako ne treba čovjek kod sebe znači da ima jer onaj znajte sigurno onaj koji se zaklini puno taj i laže puno čovjek vjerni govori istinu zaklinjeći se onda kad jeli, traži od njega a, kad zahtijeva od njega jeli, ona situacija na primjer ukoliko se zadesi negdje na nekim gdje treba posvjedočiti to potvrditi jeli, a, zakljetvom će zaklinat se međutim kažem ovo zaklinjanje, e, previše zaklinjanje, je još jedan od znakova licemirstva, ali ako Bog da spomenut ćemo ga u, u, u sljedećim nekim predavanjima, a, e, nadam se da sam, jeli, ovim ću prilike završiti, kažem ovaj, <clears throat> nastavit ću ako Bog da o, ovim znakovima, a, e, napominjem znači da, da, da je ovo jedan od, od velikih, jeli, stvari koji, koji se moramo pripast da, da vidimo imalo toga kod nas, da se od toga očistimo, da se ne zadržavamo na konstatacijama. Ako Bog da, ovaj, mislim da je dovoljno večera za ovoliko. Nadam se da je bilo razumljivo. Eventualno, koliko nešto, ili nešto sam zaboravio kazati, ili ne, ovaj, pa budem napomenuti me neko svakako tu sam ovaj ili ako nešto bude još dodati ako Bog da idući put e, molim Allah Đelšanu da nas očisti od jeli, ružnih osobina licemjerstva bez obzira a, koja ta od osobina bila a, i danas jeli zajedno uvede u džennet evo i ovo večeras ovo kako smo se sakupili jeli da nam ovo bude dokaz za nas a ne protiv nas subhanak Allah bihamdike šedan la ilaha ilaha ente estakfirete vajtovali